Ադրբեջանական կողմը հայ դիրքապահների ուղությամբ կիրառել է Իստիգլալ տիպի հերրահար դիպուկահար հրացաններ։ ԼՂ-ի նախագահն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին։ Շուշիի Խաչատուրաբովյանի անվան դպրոցի պատմության կաբինետն անվանակոչվել է Վարդան Ստեփանյանի անունով։ ԼՂՀ ներգրավվածությունը բանացային գործընթացին օբյեկտիվ անհրաժեշտություն է։ Այսօր տարածաշրջանն ժամանել է ԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Ադրբեջանի նախագահը պատրաստակամություն է հայտնել հանդիպել Հայաստանի նախագահի հետ։ Երևանում բացվել է Armprodex-ի մասնագիտացված ցուցահանդեսը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հոկտեմբերի 21-ի լույս 22-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 35 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապաների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 450 գրակոց։ Հյուսիսային եւ արևելան ուղություններով ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ Իստիգլալ տիպի հերրահար դիպուկահար հրացաններ։ Ինչպես հայտնել են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 Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ Մովսես Հակոբյանին եւ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդական նախագահի գլխավոր ռազմական տեսուչ Միքայել Հարությունյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր ԼՂՀ պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը, քննարկվել են բանակաշինությունը եւ այդ ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահը շնորհավորել է Վիգեն Սարգսյանին ու Մովսես Հակոբյանին պատասխանատու պաշտոններում նշանակվելու կապակցությամբ եւ մաղթել մեծագույն հաջողություններ բանակի շարունակական զորացման երկրի պաշտպանունակության ամրապնման գործում։ Նույն օրը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հյուրընկալվել է Արցախի հանրային հերոստատեսության տաղավարում։ Պատասխանելով նախորդին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի արևելան եւ հարավարևելան ուղություններում հակառակորդի ձեռնարկած դիվերսիոն ներթափանցման փորձերին ասել է ժամանալով այստեղ ես ստացա լրացիչ տեղեկատվություն, լրացիչ մանրամասներ այդ փորձի մասին։ Պաշտպանության ամբողջ գաղափարախոսությունը կառուցված է այդպիսի փորձերի բարբերականության եւ հնարավոր կրկնության կանխաբարկացի վրա, որովհետեւ մենք գիտենք, որ ադրբեջանական կողմը ունի շատ հստակ եւ բացահայտ արտահայտվող ագրեսիվ վերաբերմունք եւ բարբերաբար շեշտում է ռազմական միջոցով խնդիրը լուծելու իր ցանկության եւ պատրաստակամության մասին։ Դա նշանակում է, որ մեր մարտական հերթապահությունը կազմակերպվում է հենց այդ դրամաբանության արձագանքելու տեսանկյունից եւ առիթ են ունեցել ասելու, որ նման փորձերը շարունակվելու են մենք մշտապես պետք է պատրաստ լինենք արձագանքելու, արձագանքելու ինչպես հակարարված ասնելու, այնպես էլ պատժիչ միջոցառումներով այդպիսի փորձերի ցանկությունը կանխելու տեսակետից։ Որքան ամուր լինի Հայաստանի պաշտպանական համակարգը, այնքան ամուր կլինեն մեր դիրքերը բանակցություններում, ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 21-ին այցելել է Շուշի քաղաք եւ Խաչատուր Աբովյանի անվան հիմնական դպրոցում մասնակցել Արցախյան ազատամարտում նահատակված հերոս մարտական խաչ առաջին աստիճանի իշխանշանակիր Վարդան Ստեփանյանի անվան դասարանի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Շուշիի Խաչատուրաբովյանի անվան դպրոցի պատմության կաբինետն անվանակոչվել է Վարդան Ստեփանյանի Դուշման Վարդանի անունով։ Կարմիր ժապավենը կտրել են Երևանի Պետական Համասարանի պատմության ֆակուլտետի ուսանողներ, ապրիլյան պատերազմում Մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանշանակիրներ Գոր Դարմանյանը, Գևորգ Մանուկյանը եւ Շուլի Հակոբյանը։ Ինչպես ասաց Երևանի Պետհամասարանի պրոռեկտոր Ռուբեն Մարկոսյանը, միջոցառման նպատակն է մտաղ սերնդի մեջ վառ պահել հայրենասիրական ոգին, նրանց մոտ ինքնազոհաբերության եւ ինքնանվիրումի բարձր հատկանիշներ ձևավորել եւ իհարկե հավերժացնել հերոս տղաների սուրբ հիշատակը։ Բացելով Վարդան Ստեփանյանի անվան կաբինետը փորձում ենք ոչ միայն մեր հերոսի վար օրինակով ի ցույց դնել մտաղ սերնդին երիտասարդներին, այլ նաև սա յուրահատուկ առիթ է համապատասխան աջակցություն ցուցաբերել Արցախի կրթական հաստատություններին մենք նվիրաբերեցինք համակարգչային տեխնիկա, գրականություն, Վարդան Ստեփանյանի քույրը Արմինեն 1992 թվականից հետո առաջին անգամ 5 տարի անց է եկել Արցախ։ Այդ տարիներին նա ապրում էր այն հույսով, որ Վարդանն Արցախում սպասում է իրեն եւ մինչեւ հիմա էլ չի համակերպվում եղբոր երկրային կյանքը թողնելու փաստի հետ երբ որ ասում էր Արցախի հողը կանչում է։ Փաթաթվում ոդքերիդ ու թույլ չի տալիս, որ հեռանաս, հասկացա ճիշտ է ասում։ Տեսեք, թվում է թե ես այստեղ եղբայր եմ կորցրել, պիտի ինչ որտեղ այլ վերաբերմունք չէ, բայց ավելի շատ սիրեցի, որովհետև ես այստեղ Վարդանին եմ թողել։ Հովելյանական միջոցառումը շարունակվել է դպրոցի նիստերի դահլիճում։ Վարդանի մորը Զարիկ Ստեփանյանին է հանձնվել պատմության կաբինետի անվանակոչման մասին կրթօջախի մանկավարժական խորհրդի որոշումը։ Միջոցառմանը ներկա էին ԼՂՀ պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը, կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Համասարանականների այցը եզրափակվել է այսօր հիշարժան արարողությամբ։ Բերձորի տարածքում հիմնվել է դուշման Վարդանի 50-ամյակին նվիրված բուրակ։ Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկված դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձը իրադարձությունների շատ վտանգավոր զարգացում է։ Դա ևս մեկ անգամ ապացուցում է, թե ինչ կարևոր է Վիեննայում ու Սանկտ Պետերբուրգում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների անհապաղ կատարումը։ Այս մասին հոկտեմբերի 21-ին Երևանում լրագրողներին հայտնել է ԼՂՀ արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը, Հարավային Կովկասի ու Վրաստանի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերի հետ հանդիպումից հետո։ Դա շատ վտանգավոր ազդանշան է, վտանգավոր զարգացում է։ Եվ ես մեկ անգամ ապացուցում եմ, թե որքանով է կարևոր Վեննայի Սանտ Պետերբուրգի պայմանավորվածների անհապաղ կատարումը։ Տեղի ունեցող զարգացումները իրադարձնելու եւս մեկ անգամ փաստում են, որ առանց Ղարաբաղի լարժեք մասնակցության բանակցային գործընթացում խոսել որևէ իրական առաջընթացի մասին ուղղակի իրատեսական չէ։ Անդրադառնալով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հոկտեմբերի 22-ին ծրագրված տարածաշրջանային այցին Կարեն Միրզոյանը նշել է, որ առաջիկա շաբաթվա ընթացքում համանախագահները կայցելեն Լեռնային Ղարաբաղ, նախատեսված է նրանց հետ հանդիպում։ ԼՂՀ ներգրավվածությունը բանակցային գործընթացին նախարարի խոսքով օբյեկտիվ անհրաժեշտություն է։ Ես չեմ մոռացել Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու մտադրության մասին, դա անկասկած իմ ցանկությունն է։ Արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանի հետ հանդիպումից հետո այս մասին ասել է Հարավային Կովկասի ու Վրաստանի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերը։ Անդրադառնալով հոկտեմբերի 20-ի երեկոյան ադրբեջանական կողմից դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձին Զալբերը նշել է. Ես այդ մասին լսել եմ տարբեր աղբյուրներից, բայց եւ այնպես ես դեռ պետք է ավելի շատ տեղեկություններ ստանամ։ Դրա համար էլ չեմ կարող մեկնաբանել այդ հարցը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը հոկտեմբերի 21-ին աշխատանքային շրջայցով եղել է Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանում, Հայաստանի ազգային agrarային համասարանի Շուշիի մասնաճյուղում եւ Շուշիի տեխնոլոգիական համասարանում։ Գործադիր իշխանության ղեկավարը Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանի ուղեկցությամբ շրջելով Եսնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանում ցանոթացել է փորձուսուցման արդյունքներին եւ տեղում մի շարք հանձնարարականներ տվել նպատակաուղված աշակերտների մասնագիտական գիտելիքների արդյունավետ օգտագործմանը։ Այնուհետև վարչապետն այցելել է Հայաստանի ազգային agrarային համասարանի Շուշիի մասնաճյուղ, որտեղ հանդիպել է պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մի խումբ ներկայացուցիչների հետ։ Արայիկ Հարությունյանը կարևորել է բուհում հերավար մեթոդներով իրականացվող դասընթացների նշանակությունը եւ հավելել, որ կրթության որակի շարունակական բարձրացման համատեքստում անհրաժեշտ է օգտագործել նաեւ սփյուռքահայ գիտնականների ներուժը, ներգրավվելով նրանց կրթության կազմակերպման գործում։ Այսի ընթացքում վարչապետի վերջին հանդիպումը Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում էր։ Ներկայացնելով նորաստեղծ բուհից ունեցած իր ակնկալիքները, Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ ժամանակակից կրթությունը հենված է զարգացած տեխնոլոգիաների վրա, եւ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը պետք է լուրջ դերակատարում ունենա Արցախի տնտեսության զարգացման հերանեկարում։ Այսօր տարածաշրջանեն ժամանում է ԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Այս այցը հնարավորություն կտա հետամուտ լինել Վիեննայի եւ Սանկտ-Պետերբուրգի բարձր մակարդակի հանդիպումներին եւ շարունակել քննարկումները կարգավորման տարրերի շուրջ։ Բոլոր կողմերի մոտ մենք կշեշտադրենք այն, որ ներկայիս հրադադարի ապահովումն ընդհանրիկ բանակցությունների կարևորագույն հիմքն է, ասել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Ամերիկացի համանախագահը նշել է, թե հուսով են, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները առաջիկայում կհամաձայնեն հանդիպել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատրաստակամություն է հայտնել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի շրջանակում հանդիպել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այս մասին Բաքվում ամուլե ասուլիսի ժամանակ ասել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը։ Նա հայտնել է, որ համանախագահները կհանդիպեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ։ Օրլիկը հույս է հայտնել, որ նախագահները կհանդիպեն առաջին իսկ հնարավորության դեպքում, չնայած այս անգամ դեռ չկա հանդիպման վայրի ու օրվա մասին պայմանավորվածություն։ ԱՄՆ-ն տրամադրված է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, ասել է ամերիկացի համանախագահը։ Մեկնաբանելով ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի վերջերս արած հայտարարությունն այն մասին, որ Ադրբեջանի ու Հայաստանի առաջնորդները պատրաստ չեն լուծել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, Ուղորլիկը նշել է, որ Քերին տրամադրված է հակամարտության կողմերի հետ աշխատանքին հանուն խաղաղ կարգավորման։ Դուք լսում եք լուրեր։ Երևանի մաթեմատիկական մեխանաների գիտահետազոտական ինստիտուտի Երևան Էքսպո ցուցահանդեսային համալիրում բացվել է ամենամյա Arm Prod Expo մասնագիտացված ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսի նպատակն է ներկայացնել գյուղատնտեսական արտադրության, գյուղատնտեսական հումք վերամշակող արդյունաբերության հնարավորությունները, գնահատել սեփական արտադրանքի մրցունակությունը, ընդլայնել արտահանման հնարավորությունները, հաստատել գործարար կապեր, այցելուներին եւ հյուրերին ցուցադրել բարձրորակ գյուղատնտեսական եւ բարենային ապրանքի տեսականի։ Ցուցահանդեսին մասնակցում են Հանրապետության մարզերի ԼՂՀ գյուղատնտեսության, գյուղատնտեսական մթերք վերամշակող արտադրության գրեթե բոլոր ճյուղերի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ագրարային ոլորտը սպասարկող եւ ծառայություններ մատուցող շուրջ 90 կազմակերպություն։ Երևանից հեռախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Արցախից Ֆոկուսը հիմնականում ներկայացնում է Քաշաթաղի շրջանը։ Մարտունու շրջանը ներկայանում է ազգային մշակութային կենցաղով Արցախի ԱՅԱ-ի գլխավորությամբ։ Առաջին օրը ցուցահանդես այցելել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյան, իսկ երկրորդ օրը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյան։ Արցախի տաղավարի մոտ նախագահին եւ վարչապետին դիմավորեցին աղուածով եւ արցախյան բարումքանով։ Ցուցահանդեսին ներկա է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը, նախարարության աշխատակիցներ, ինչպես նաև Խարշաթաղի շրջակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը, գյուղոլորտի մշակույթի եւ կրթության բնակավարի ներկայացուցիչներ։ Դերամշակող գործարանների Արցախը ներկայացում են Արցախ կաթը եւ Ատրուտի ծովի կատարող գինու գործարանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը շրջել է ցուցահանդեսի տաղավարներում, ցանոթացել ներկայացված ապրանքատեսականուն, զրուցել ցուցահանդեսի մասնակիցների հետ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի պատմամշակութային հուշարձանների, այդ թվում եկեղեցիների մատուրների վերականգնման ուղղությամբ հետևողական աշխատանքներ են տարվում թե կառավարության, թե առանձին բարերարների, ինչպես նաև հոգևոր թեմի միջոցներով։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Արցախում պատմական հուշարձանների թիվն անցնում է 10000-ից այսօրվա դրությամբ շահագրգիռ մարմինների կողմից միայն 2000-ի մասին է տեղեկություններ հավաքվել, որոնք առայժմ հրատարակված չեն։ Մնացած 8000-ի վերաբերյալ աշխատանքների ծրագիրը հետաձգվել է միջև անհրաժեշտ միջոցների հնարավորությունը։ Խնդիրը հատկապես եկեղեցիների վերականգնման տեսանկյունից է կարևորում հայ առաքելական Արցախի հոգևոր թեմի փոխարաշնորհ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանը։ Սակայն ամեն դեպքում չէ, երբ խնդրի լուծումը պետք է բարթել պետության ուսերին, երբեմն պետք է նախաձեռնությունը վերցնել սեփական ձեռքը եւ ամենաչնչին հնարավորությունը օգտագործել ժողովրդին դեպի հավատ տանելու Աստծուն մերձեցնելու համար։ Խոսքը մասնավորապես Հադրութի շրջանի հարավում, Ցոր գյուղում գտնվող Կիսավեր եկեղեցու մասին է, որը վերանորոգելու ու գործող եկեղեցի դարձնելու հերանեկարը ծնվել է Հայր Սահակի մոտ։ Առաջին քայլը տարիներով բարձիթողի վիճակում Կիսական եկեղեցին ու շրջակա տարածքը մաքրելը եղավ, որն իրականացրին տեղացիները Ցոր գյուղի բնակիչները։ Ցոր գյուղում, որը ժամանակին քաղաք է եղել, որտեղ կա հրաշալի մի եկեղեցի, մարդիկ, հավատավոր, բարեպաշտ, հյուրասեր, չարքաշ մարդիկ, այս բառը պիտի օգտագործենք, հա, քարից հաց կամող մարդիկ, ովքեր որ այսօր մեր օրտունությունից հետո հանձն են առել մաքրել եկեղեցին եւ մաքրել են Նշենք, որ ցոր գյուղում ապրում է ընդամենը 6 ընտանիք, ընդհանուր առմամբ գյուղն ունի 11 բնակիչ։ Օրեր առաջ ցոր գյուղի եկեղեցում հայր Սահակը օրնության կարգ է կատարել, իսկ գյուղացիները խոստացել են ուժերի ներածին չափով լծվել վերանորոգման աշխատանքներին։ Եվ շուտով հուսանք, որ պիտի օծվի այդ եկեղեցին ժամանակին պահեստ էին դարձրել, Փարքաստո բոնայից ձևով կարողացել են պահպանել Այսպես հերավոր գյուղում մարդկանց համար ինչ որ զբաղմունք ստեղծվեց, իսկ մենք էլ բարբերաբար կայցելենք գյուղ պատարագներ մատուցելու համար, որpիսով եւ գյուղի կյանքը քիչ թե շատ կաշխուժանա եւ որ ամենակարևորն է հավատը կարտնանա գյուղում, ասում է հայր Սահակը։ Դա անդը չհավատա, ասում, չսիրի ժողովրդին չի կարող ծառայել։ Սիրում է որ ծառայում է։ Եվ այսպես ոչ հեռու ապագայում Արցախի սահմանամերձ գյուղերից մեկում կվերագործարկվի դարերի պատմություն ունեցող եւս մեկ եկեղեցի, որը հավատանք կնպաստի, որ เป զի գյուղում ապագա տեսնելու հավատը ամրանա, ըստ այդմ նաեւ գյուղը չդատարկվի։ Բելլալալայան այսօր։ Մարզասերների համար Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիան հայտ է ներկայացրել մասնակցելու աշխարհի 2019 թվականի առաջնության եվրոպական գոտու ընտրական փուլին։ Հանդիպումները տեղի կունենան 2017 թվականի օգոստոսի 2-ից 17-ը։ Վիճակահանությունը տեղի կունենա այս տարվա դեկտեմբերի 10-ին Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում։ Հայաստանի հավաքականն առաջին անգամ է մասնակցելու աշխարհի առաջնության ընտրական փուլին։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի հավաքականը հուլիսին դարձավ Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնության հաղթող։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, տեղումներ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագության բարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան, տաքություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց